moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. I evo kao što ste čuli započinje emisija zelenog telefona na Pomorskom radiju Radio Bakru. Vjerujem da ćemo i danas imati nekoliko zanimljivih emisija, a prije svega naravno podsjetit ćemo vas što je to zeleni telefon, a i njegov broj 072123456. Vjerujem da je vrlo lako e, zapamtit, ali vjerujem da ćete e, sa zanimanjem pratiti i sve ono o čemu ćemo danas razgovarati. Jedna, jedna od tema je e, publikacija Možeš i ti. Što je to publikacija Možeš i ti? Nešto više naravno sa Anom Golja koja je naša stalna suradnica u emisiji e, Zelenog telefona, no prije svega lijepo ću pozdraviti Anu. Ana, dobar dan. Lijep pozdrav svima. Krenimo e, naravno e, sa onim pitanjem kako smo, je li nam hladno, pa lijepo je sunčano, ali je i hladno. Onako mm. puše bura i baš onako osjetiš vjetar posvuda. Osjeti se vjetar, naravno možda nam je ipak ovo vrijeme malo ugodnije nego kišno. To definitivno, da, puno je ljepše ovako po suncu biti vani. E, može sada da kratko predstavimo mm, jednu zanimljivu publikaciju koju će mnogi imati prilike e, pogledati, pročitati. E, tako će biti i na Pomorskom radiju Radio Bakru, ali krenimo e, najprije predstaviti Možeš i ti. Što je to? Pa to je jedna, zapravo jedna vrlo smiješna, zabavna brošura, mhm. ali koja na, na taj smiješan i zabavan način nam objašnjava kako možemo mi biti a, samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša. Tako da zapravo nas je cilj te brošure da nas potakne, da potakne nas građane na samostalno i aktivno sudjelovanje u rješavanju problema u okolišu. A ovaj, kao što ste već rekli, znači e, samu brošuru možete vidjeti na web stranicama Žmerga, možete ju pogledati na web stranicama mreže zelenih telefona, možete ju preuzeti u tiskanom obliku na Radio Bakru, u Žmergu ili na bilo kojoj od naših promotivnih događanja, ekološkim sajmovima i tako dalje. Mm. Inače, e, mreža zelenih telefona već 26 e, godina uspješno surađuje sa građanima putem zelenog telefona Hrvatske na koje nam građani prijavljuju različite probleme koje zamijete u okolišu. I upravo oni nam tim svojim pozivima ili poslovnim fotografijama sugeriraju na najprisutnije probleme u okolišu. I ti problemi koje nam oni prijavljuju, mi smo nekako sabrali 20 najčešćih problema koje, e, nam građani, građani prijavljuju i onda e, smo napisali zapravo odgovore šta napraviti kada, ne znam, imate e, kad imate prekomjernu buku, mhm. vidite zagađenje zraka, zagađenje mora, divlje odlagalište otpada. Znači, brošura vas vodi kroz korake šta treba napraviti a da riješite taj problem. Mhm. Evo, vjerujem da sve to skupa uvijek je potrebno e, što više informacija, pa makar i na ovaj e, način e, pomoći ljudima kako zapravo pomoći sebi i svom okolišu. Zeleni telefon, on potiče naravno kao što smo već i rekli, ali vjerujem da će i sama publikacija posebno istaknuta na mnogim mjestima upravo pomoći građanima kako da govore o tim problemima. Naravno, da. E, da. E, inače, ovaj, iako je cilj znači, zelenih telefona potaknuti građane, nažalost nam se najčešće dešava da upravo sami rješavamo većinu mhm. slučajeva, da sami e, prenosimo nadležnim institucijama i sami rješavamo, tako da smo s ovim načinom htjeli zapravo ponuditi 20 rješenja za 20 najčešćih okolišnih problema i, da se i nadamo se da ćemo na taj način potaknuti građane da otvoreno javno govore o problemima koji se tiču svih nas i postanu mhm. odgovorni građani i članovi naše lokalne, a ujedno i globalne zajednice. Tako da, znači na taj, zapravo listanjem brošura možete vrlo jednostavno vidjeti koji su ti koraci koji, mhm. koje trebate poduzeti. E, inače, Ana, ova publikacija je nastala u okviru jednog projekta. Da, isto kao i ova emisija, znači e, i publikacije radioemisija dio su projekta Partnerstvo za okoliš, razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa zelenog telefona. Inače ga sufinancira Europska unija, a sufinancira e, Ured za udruge vlade Republike Hrvatske i primorsko goranska županija. Evo, u svakom slučaju vjerujem da je to e, vrlo e, zanimljivo kako kroz e, ovaj e, projekat, tako i sama publikacija, da će vrlo brzo eto sjesti na neki način samim građanima, budući da sama nudi ova rješenja za ovih dvadesetak okolišnih problema i mi se nadamo da će se svima svidjeti. Ona je vrlo uh, ilustrativna, zapravo napravljena ako nekakva slikovnica, tako da vrlo brzo shvatite i vidite šta, ovaj, šta želite, odnosno šta trebate napraviti. Evo, vjerojatno je to jedan od onih e, načina na koji vi upravo animirate e, ne samo građane, tako i djecu kroz neke od vaših radionica kako e, govoriti o tim e, problemima u našem e, okolišu. Je, istina, znači nama je uvijek cilj educirati ljude čim više mhm. ovaj, da se brinu zapravo o zaštiti okoliša. E, sama publikacija napravljena na taj način da bude e, prilagođena svima od najstarijih do najmlađih, tako da svako može uhvatiti tu publikaciju u ruke. E, inače, nama je cilj dijeliti u građanima besplatno, tako da će građani moći dobiti na našim ekološkim sajmovima, drugim promotivnim događanjima, ali isto tako i dijelit ćemo ih e, kad imamo radionice u školama, tako da će i većina škola dobiti isto e, svoje besplatne primjerke ove publikacije. Kažem, kogod želi publikaciju, nek nam se slobodno obrati, može ju dobiti. Naravno, moći će ih i dobiti ovdje e, kod nas na Pomorskom radiju, Radio Bakru. To je naravno onaj prvi dio u kojem ćemo danas, o kojem ćemo danas govoriti govoriti. Vjerujem da ćemo o samoj publikaciji e, moći govoriti i kroz e, onu prizmu naših e, slušatelja koji kad je dobiju i pogledaju kakvi su njihovi dojmovi a mi ćemo e, sada u drugom dijelu naše emisije naravno najprije ponoviti e, broj zelenog telefona i onda čuti novosti iz naših e, krajeva uz jedan, tako kažemo, malo glazbe, jedan glazbeni broj. Jel tako, Ana? Da. Evo, samo trenutak, malo glazbe i naravno kreće prije svega džingl zelenog telefona. mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. να μου μόνοιν βόραν τα μαντούδι τρίβα Προβιδέντσα το πιπίλα Δα μι δω, δα μι δόντες καλή καρία providência. Tome bila. Dá-me dó, dá-me doidas. Dá-me dó, dá-me doidas. Calicaria. Trefi da projdeš Dok me mladost još u krilu ziba Ako se potrefi da projdeš Mojim dvorom tavan tudi triba Providenca dá-me doidas, dá-me doida, me doidas, calicaria. Providenca Providenca To bi dá me doida, me doidas, dá-me doida, me doidas, calicaria. doj, da mi dojdeš Da mi doj, da mi dojdeš Kalikarija Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I kao što ste e, čuli, 072-123-456, e, možeš i ti. U prvom dijelu naše emisije govorili smo o zanimljivoj publikaciji koja će biti e, pred vama. Naime, način je to kako da svi vi pomognete sebi kroz 20 rješenja za 20 okolišnih problema. Kako da otvoreno javno govorite o problemima, koji se tiču e, svih e, nas. Naravno u e, suradnji projekta partnerstva za okoliš, nešto više o tome govorila nam je Ana Golja iz udruge Žmergo, a sad ćemo kao što smo i obećali krenuti na zanimljive novosti iz naših krajeva. Evo Ana, da čujemo malo što ste nam pripremili koje sve novosti imamo iz našeg e, kraja u zelenom telefonu. Pa kao što smo prošli tjedan govorili o tome kako kod Trena i Bakar imaju otvorene nekakve novosti vezano za urbanističko planiranje, tako sad nam dolaze i novosti iz eh, grada Opatije, koje gradsko vijeće grada Opatije donijelo je dvije odluke, odluku o izmjeni i dopunama urbanističkog mhm. plana uređenja naselja Opatije i mhm. isto tako odluku o provođenju postupka stavljanja iznad, iznad snage eh, urbanističkog plana uređenja naselja Pobri. A, znači to su tek odluke a, i o predlogu obje odluke provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će tek objavljeni, tako da mm. pozivamo sve građane da prate kad će biti objavljeni, kad će početi javna rasprava. Nakon što kad imamo javnu raspravu ona traje 30 dana, znači i tih 30 dana imamo mogućnost pisati komentare na moguća rješenja koje budu nacrtom objavljena, odnosno predložena. Mhm. Za sada sve detaljne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Opatije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, i e, znači, da možete, možete direktno njih kontaktirati na telefone e, imate više napisano na web stranici grada Opatije ali e, kažem treba pratiti vidjeti što će nam se ovih dana dešavati oni to planiraju napraviti do kraja ove godine barem za nastavlje Opatija provesti tu jednom e, znači, promjenu samog urbanističkog plana, e, među kojim je i prijedlog e, nove lokacije za reciklažno dvorište. Znamo da su se građani Opatije, odnosno mjesni odbor, pobunio protiv prošlog mjesta koje je bio predloženo, tako da sada ovim, ovim novim planom moramo odrediti novu lokaciju i zato je važno da se čim više ljudi uključi, da kaže svoje mišljenje gdje bi trebalo biti reciklažno dvorište, da daju svoje prijedloge e, i da vidimo na koji način bi mogli to e, reciklažno dvorište napraviti da bude čim bliže svima, a isto tako da je bude lako dostupno i da e, budu svi zajedni, mm. zadovoljni. Evo, osim toga, Rijeka nam ima jednu zabavnu akciju koja se zove Donesi otpad, plati utpad. To, su, to je akcija komunalnog društva Čistoća Mhm. a, koja, je, koja vam u zamjenu za dvije e, vrećice korisnog otpada daje karte za ulazak na predblagdanske predstave Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plameniti Zajic. Mhm. Tako da, evo, pozivamo vas da 18. studenog s početkom u 10 sati na Korzu ispred Radio Rijeke a, dođete sa dvije vrećice raznokorisnog otpada poput papira i staklene, metalne, plastične tetra ambalaže koje se inače mogu odložiti u plave, žute i narađaste spremnike koje se zovu otpadnici, a za uzvrat ćete dobiti dvije ulaznice za jednu od predblagdanskih predstava a, i to gosti, e, gostioničarku Mirandolinu ili Orašara. Um, Inače možemo spomenuti da je čistoća osigurala 200 ulaznica za 100 eh, sudionika akcije, tako da im evo stvarno puno građana će imati mogućnost eh, osvojiti eh, svoje ulaznice i kad mi podržavamo ovu e, akciju komunalnog društva čistoća koja ovom edukativnom akcijom želi naglasniti e, važnost ispravnog odvajanja otpada u kućanstvima, papire, staklene, metalne, plastične te više svojne takozvane tetra ambalaže koje neće moguće odložiti u brojnim e, spremnicima, otpadnicima na različitim lokacijama u Rijeci i pozivamo građane da to čim više rade, da mhm. ne miješaju otpad, da čim više od odvajaju, da čim više koriste takve, te posebne spremnike za svako za svoj svoju ambalažu. Evo, u svakom slučaju to je u petak 18. E, studenog s početkom u 10 sati. Koristan otpad e, prije svega treba donijeti u e, dvije vrećice i ulaznice za predstave, odnosno božićni koncert će se moći dobiti. Zanimljiva akcija, donesi otpad, plati upad sa tim otpadom, a eto isto zanimljivo je u ovim današnjim novostima pratiti i sve ono što se događa i na stranicama e, naših gradova odnosno općina. I evo Ana, e, nakon što smo e, nekoliko riječi rekli o publikaciji Možeš ti o novostima iz e, naših krajeva, vjerujem da će biti zanimljivo najaviti i evo ovog vikenda bio je i jedan ekološki sajam u nizu u Opati pa vjerujem da će i ta tema biti interesantna za naše slušatelje u današnjoj emisiji Zelenog telefona. Mi ćemo eh, Ani se naravno zahvaliti na današnjem eh, gostovanju u emisiji i naravno čućemo se uskoro opet, a sad ćemo uz eh, glazbu malo još proći do ovog ekološkog sajma. Može Ana? Može, naravno. Evo, hvala lijepo. Ćao. Že san od svita Skriva se od ljudi U sebi sam bitke Svoje vodi ja Podiga sam ruke ostaje sve U ljubav svu viru Davno sam izgubija Misli sam da me život Od ja do kraja Al u trenu ea să staia Ca busola života Ma poru šta je novu Novu stranu svita Bilo je drug o svit pod rezerve A ne vere van šta priti Nek zašumi ime tvoje Od želje i samoće Izbavi me bilo moje Bliža sam do svita skrivasa od ljudi U sebi sam bitke svoje vodija Podiga sam ruke Ostavlja sve u ljubav svoju Davno sam izgubija Misli sam da me život odnija do kraja Al u trenu Idemo mi dalje, kao što smo i najavili, uz ovu e, busolu i klapu grobnik e, do ekološkog sajma, kao što smo e, i najavili. Naime, ovog vikenda, točnije 12. studenog, bez obzira na ovaj 12. studeni koji je bio izuzetno hladan i naravno ne samo hladan, nego i kišan, sajam je održan. Helena Traubi danas je s nama i reći će nam kako je bilo, naravno kakav je je bio odaziv e, građana, ali i same ponude. Helena, dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav svima. Evo da krenemo malo sa sajmom, e, kako je bilo, da li bio dobar odaziv građana s obzirom na e, vrijeme i naravno samih ponuđača? Pa svi su bili zadovoljni i to je najglavnije. Znači, građani su imali mogućnost nabaviti ekološko certificiranu hranu, prodavači su predstavili svoj program mhm. i bez obzira na vjetar mhm. kojega je bilo, zaista smo se svi uspjeli podružiti i učinili, smo nešto korisno za sebe. E, što se je sve moglo naći na ovom sajmu? Pa jedna uobičajena paleta od eh, meda, zelenila, eh, sira, mlijeka, kefira, jogurta, eh, lavande. Sve je bilo svega, sve ono što treba u kući i u kuhinji. Evo, bilo je tu i kozmetike, odnosno kao od ljekovitog bilja za prirodnu kozmetiku. Tako je, evo mi u, u Žmergovom uredu zaista svi kupujemo tu kozmetiku jer je zaista dobra, e, po povoljnim je cijenama kada uzmemo u obzir da su to e, pravi proizvodi, da tu nema nikakve kemije i mhm. svi smo zadovoljni s njom. Evo, e, osim ove prirodne kozmetike koja je eto i vas osvojila u e, žmergu e, i ovih svih pripravaka kako od voća, povrća, maslinovog ulja, naravno uvijek korisnog meda. Možda još da kratko kažemo ovi svi proizvodi naravno da li se mogu osim ekološkog sajma još negdje nabaviti i kad nam je sljedeći ekološki sajam? Svi proizvodi, sve proizvode je moguće nabaviti u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koje sudjeluju na samom sajmu i to je jedan lijepi način da pod, mhm. potpomažimo male proizvođače, male farmere, a vezano uz novi sajam eh, već eh, za gotovo mjesec dana, 17 prosinca opet u Opatiji imat ćemo zaista još ljepši sajam s obzirom na jedno adventsko doba, tako da očekuju nas e, nova iznenađenja. Evo, u svakom slučaju ne sumnjamo kao i svake godine kako će to e, biti i kakva će sve iznenađenja e, se moći očekivati. Naravno, za sve ove proizvode o kojima smo e, govorili, svatko tko želi može se obratiti direktno proizvođačima. A mi, eto, radujemo se susretu 17. prosinca na novom ekološkom sajmu u Opatiji. Helena ništa drugo mi ne preostaje nego zahvaliti na današnjem javljanju i naravno uskoro se opet čujemo. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav. evo mi ćemo sada eh, završiti današnje javljanje u emisiji eh, Zelenog eh, telefona partnerstvo za okoliš. Inače to je emisija razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj, a kroz primjenu servisa zelenog telefona. Zeleni telefon znate broj 072 123 456. Vjerujem da vam su današnje teme bile zanimljive budući da ćete i vi vjerujem e, doći do e, svog primjerka publikacije Možeš i ti. Jedan od načina kako kroz 20 rješenja za 20 e, okolišnih problema potaknuti građane da otvoreno i javno govore o tim problemima. Naravno, osim ovoga, govorili smo nešto više i o novostima iz naših e, krajeva. Eto i pohvalili sudjelovanje u akciji Donesi otpad, plati upad eh, koja će biti 18. Eh, studenoga, ali isto tako čuli ste novosti iz eh, gradskog vijeća grada Opatije i naravno na kraju smo imali informaciju o jesenskom ekološkom sajmu u Opatiji koje je bilo održano 12. studenog. Eto, s nama su danas u emisiji Zelenog telefona bili Ana Golja, Helena Traub, Maroje Mustapić i Alenka Denona Mustapić. Do slušanja. pa je tresa na beton Pa sam ja kuraj Pa da gres na mon Sam je zla, gremo mala na sama Da ti kupim novu veštu Ti si vero koga, Ki te vidi užge se na mestu Gremo mala na sama Da ti names tú. Ona mala ka bombon, gledam ja ju, gleda on Ki će prvi do nje doć, ki će prvi sa njom poć selo u nju gleda Svi šempijani su od reda Ni da neće neka bit Da će ona moja bit Gremo mala na sama Da ti kupim novu veštu Ti si vero koga I te vidi užge se na mestu Gremo mala na sama Da na mestu Gremo mala na samanj Da ti kupim novu veštu Ti si vero koganj Ki te vidi užge se na mestu Gremo mala na samanj Da ti kupim novu veštu Ti si vero se na mestu Ti si vero I te vidi užge se na mestu Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio. More. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz.